Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu céu. E o que sobra é só o inferno. chacoalha. E a ilusão foi sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns consciente, então fique bem ciente. Que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só preju pros seus parentes. E a dona Maria é crente, foi orar bravo, chapa quente, viciou no da tenente. Agora é dependente de drogar. Molecada pensa lá na frente antes de ser consequente. De na ideia dos outros pra usar. E eu vou passar visão pros meus. Não precisa morrer. precisa morrer pra falar com Deus. Espera um pouco, pare e pense, controle com as drogas. Que um bate sem direção, uma leva pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em zumbi vários truta da hora. E lembra daquele parceiro que era atacante na casa com a mina. Sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha. Dançava um break com nós sabadão quando tinha escola da família. Tá desandado no óleo de bom exemplo, virou parasita que o back rolou e a brisa bacana. É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feita atenção desviada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lada chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar. Que a Cracolândia tá lotada de curioso. solicito socorro, me instrua. Me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombria o meu caminho. Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo. Currículo norte visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar. Que a Cacolândia tá lotada de curioso. Eu vi de perto toda a adrenalina. Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minas em cima. As festas, as drogas, as festas, os bailes, o desespero da sua família necessidade fez o menor se envolver. Com 13 começou a usar, com 15 a vender. vontade se troca por nada. Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. Certo? Enquanto balada chacoalhar E a ilusão a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você. Eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer. controle com as drogas. Que um barco sem direção, uma leva pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em zumbi vários truta